yitwa samuel umuririmbyi aririmba indirimbo z'imana bita gospel music aho umutwe w'ijambo agira ati guhimbaza no gutazira uno munsi turaza kumenya mbe guhimbaza gutazira bisigura iki e, bimaze iki babikorera hehe canke ibya guhimbaza no gutazira byifashe gute mu gihugu cy'u Burundi nuko ehm, samuel turaguha ikaze muri izo za radisanga ndetse murakoze cyane naryohewe yego nk'uko wabyumvise rero mu gutanguza kino kiganiro dushaka kwiga eh, tumenye icyo ari cyo guhimbaza no gutazira guhimbaza no gutazira bisigura iki murakoze cyane uguhimbaza no gutazira yabambwe ku musaraba agasubira kumpuza n'imana nsubiye muri kahise imana ikirema ijuru n'isi irema adamu na eva barabaye bahimbaza imana kuko ubwabo impemu zabo zari zafite ubusabane imigendane hagati yabo n'imana ariko igihe adamu yacumura na eva ubwabo barapfuye urupfu bw'uburyo bw'impemu ngo unabihishurirwe kuko duhishurirwa imana ku bwa mpwemu wayo ari muri twebwe uwo mpwemu wayo nawe ari muri twebwe mu gihe twakiriye yesu kirisito umwami mukiza niwo mpwemu wayo aba muri twebwe uwo mpwemu rero agadutahuza icyo imana iri akazana ubusabane imigenderanire hagati yacu imana n'imana niko bigenda barashobora gutazira imana ariko si bose bashobora guhimbaza imana mm. tuvuge yuko rero uwatakira umwami n'umukiza ashobora gutazira mbwa ashobora guhimbaza yego cyane ashobora gutazira kuko arabona ibintu imana iri kirakora arabona ijuru imana yaremye arabona ikiyaga arabona imisozi arabona ibiti ashobora gutazira imana ku byo yakoze kuko arayibona ariko guhimbaza ni ikintu kibibwira mu mutima w'umuntu mwumvise neza yuko ngo kuri we umuntu ahimbaza unuba yakiriye eh, yesu nk'umwami n'umukiza ah, ariko utaramwakira ngo nta n'uburenganzira n'ububasha afise bwo guhimbaza mugabo eh, icyo ashoboye ngo ashobora gutazira kubera ko Eh, uri umukristo cyangwa utari umukirisitu uba ufise ngo icyo eh, imigenderanire n'imana n'utayifise nk'uko yabidusiguriye avuga yuko bose babona biragoye rero umuntu rero guhimbaza imana ibintu biri hagati y'imana n'umuntu ubwiwe ni ubusabane buri bwina cyane mu mutima w'imana n'uwo muntu mu mwe y'imana n'imwe uwo muntu kubibona n'amabaso agaragara uko biragoye gutahura cyane ni ibintu biri bwina ariko kandi biragaragara ngo umuntu agenda abaho ukwegena yingene yumvira imana ubuzima bw'ingene buriko burabana mu bw'impwemu n'ingene aberisha itegereza abandi mm-hmm. ya muri ubwo buryo aca akoresha iki araririmba aravuga agira iki aracuraranga agira iki gucuranga ndakubizana mu gutazira mu gutazira niho bigaragara mm. rwose mm. ukuvuga yuko ari abaririmbyi ari abacuraranzi n'abatavuza bakongera ntibaririmbe bose bashobora guhimbaza bose yego barashobora guhimbaza imana none udacuraranga ntaririmbe yokoresha iki mu guhimbaza mu guhimbaza kwiwe ni ubuzima bwiwe abamwe mhm. kuko kubaho kirisimu yavuze ngo abankunda bitondere ibyagize unanje ukubaho ari miyo atavuga mhm. arashaka kubyerekana mu majeste amaboko nyene atamba mu gutamba ashaka kubyerekana n'impumyi arashaka gutazira imana nawe bitabona arashaka gukoresha amaboko y'iki bintu nk'ivyo mhm. hagacuraranga muri ubwo buryo kwigina ibyo imana yakoze biragaragara kenshi mu mwifato w'umuntu kuvuza akaruru kurinda indirimbo zishimwe kuvuza umuziki tugatamba tugatarika muri ubwo buryo ego eh, mu byo dukunze kumva abariko ah, barakurikira ahadisanira mu Burundi buraririmba hari igihe dutumira abasanze eh, baririmbira imana abo bita abagira gospel music barakunda kugaruka ah, ku vy'umwami Dawidi akora mbega uruhara Dawidi afise uba by'ukuri amajyamba avuze ko amajyamba y'inkora mutima kandi yakora ku mutima w'imana mu buryo budasanzwe mm. yego rero ubuzima bw'iyo dawidi turabona naho yari umwami barabona ko turabona umwenge yari umwami umupolitisiyeni turabona yaragwana ariko urabye amajambo ariko arahimbaza imana atazi avuga icyo imana iri avuga ibikorwa by'imana by'ukuri eh, eh, eh, haracyari impinga habuze kubera kwa kundi kugusigara inyuma kw'abigeme cyangwa hari izindi ntambamyi zibibatuma nibaza ko jene n'umuhungu biragoye guca n'ibyo mu mutima ko ngo umenye egisagita n'igituma ariko ndabona bakora tandukira ku byerekeye ibikorwa byawe mu guherahiza kino kiganiro samuel hariho agaharawe eh, muri kino gihe mu myaka itatu iheze gusa ubu Eh, twarabonye ubundi buryo murabona yuko eh, mu myaka mirongo icyenda gishika igihe ba davidi batangura muri eh, vivante bagakorana na ba polineri mu myaka mirongo icyenda na rimwe hariho abantu batakiriye neza ijya midiho yabo ayifashe kumengo si yabantu bakijijwe mubwo bagenda baramenyera hama mu nyuma turayibona mu myaka y'ibihumbi bibiri navuga na gatandatu gutyo Eh, twarabonye n'indwi gutyo twarabonye hari ababifashe neza n'abandi bayifashe nabi Eh, bavuga yuko abo baho abo bajene basa n'abantu barenze akarimbi abandi bakavuga bati ntibisanzwe uko n'ahandi biravugwa imana ngo ivuga uko santa nimba wumva ko yesu w'umusheri wawe ntibisanzwe wowe ibyo bintu bivuga ku iki isitema ni hano ariko navuga ni ingene umuntu n'imana urugezi bagezeko rero biragoye wowe umuntu ubonye yakoze mu gutazira imana yiwe wowe ushize uvuga ngo ibintu bisi byo koma kuko we ubwiwe bibana n'ubwezi umuntu ageze ko n'imana yiwe kuko guhimbaza si ibintu bibera muri communauté ngo umutima wawe bawushire hejuru y'igihugu cy'urundi cyangwa igisagara cya Bujumbura dawidi yarabonye imana iragira intama ntabyo yabonye ariko we ubwiwe yari umwungere yarabona ingene Ah, ah, ah, ngena bera umwungere mwiza intama ziwe akazitwara mu bwatsi bwiza akazitwara ku mazi akaziziga kuko yarazigwanirira dawidi intama ziwe idubu yaraza akagwana n'idubu akica idubu akica intambwe rero nibaza muri uko guhishurwa nawe yarabonye ko imana ari umwungere wiwe nubwo hari abandi baherezi ariko kirisito ni umuherezi mukuru gute ni uko we mu guhereza kwiwe yatanze umubiri wiwe abandi baherezi batanga intama yatanze amaraso yiwe abandi baherezi batanga amaraso y'intama Um, rero kuvuga ngo ese ni umusupasitari hari abasupasitari benshi ariko ndazi ko afise impamvu avuga ko ese ari umusupasitari uh-huh. abaruta bose afise urundi rugenzi Yesu akorera ko kurusha abandi kuko Yesu abasare baragenda bagafa bagafa ariko Yesu kuva tumumenya ku isi aje mu isi gushika n'umunsi imyaka 2000 irarenga Yesu ari kuri ya level nyene uh-huh. no kuvuga nibaza ko uyu afise insiguro naho ntobyinjamo cyane ko ndazi ko afise insiguro yayivuze uko gospel music abagira indirimbo z'imana yuko hari ahantu batarageza hari ahantu mushaka gushika kandi tubirabye turabona ko ari byo uretse za pamoja festival eh, nta competition yigeze haba yindi uretse za singareruya zakozwe n'umuyisilamu yitwa Bashir turabona ko hari ikibazo hagati abo bitwa bakijijwe bwo kuja hamwe gukora ikintu cyo tuma basura bateza imbere muziki nka kujya tubibona muri Etats-Unis tubibona mu muri ajya muri bijya bihugu bifise abakristo bakomeye ugasanga hariho ibihangange mu byerekeye umuziki baragiye barerekanye eh, barashize hejuru umuririmbyi canke baramuhaye ico kwita igitsibo cerekana kumushimira mu byo akora ko harimo ukwitanga mbeko ubwawe ni igiki gituma mu Burundi uretse singareruya nejo ubundi pamoja festival urana imyaka ihaciye ico kintu bategishikako ya mu Burundi urabona ko by'ukuri igiti kimwe ntigishobora gucika ikibira habavuze ikibira ni ukuvuga ikibira kigizwe n'ibiti byinshi kandi wanashaka by'uburyo butandukanye rero naho b'umuririmbyi iyo wokora gute umuntu ubwiye umwe nta kintu kino haba ukora nta kabuza ko tuza gushika kure cyane mm. ego ego turumva neza yuko eh, hari ngize n'imana ikibazo cagira gikurikire cace gisa nico babashizemo ijambo ama église urashiramo eh, amashengero be n'abapasteur ego eh, ntitogena tukitakiwajije mbega Samuel wewe uramaze kubibona cyangwa uramaze kubyumva ngaha turamaze kwibaza kenshi cyane turamaze kubona yuko hariho uh, uguhangana hagati y'abapasiteri n'abaririmbyi bamaze gukura iyo umuririmbyi akiri mutoya agitangura uh, akiri umwana muri segonderi aragira hanyuma agakura agakomera kujya akaba wiri akaba fortin agasohoka hanze rimushaka kwiki ririko riramurira gute rigomba kwashika hehe urumva rero utabizi ugasanga uronse opportunity kanaka pasi aciye azana ibintu kanaka umutigeze munavugana utigeze unabona akwereka ati amara nshaka kugenda uko nshaka bigenda uko ubone by'ukuri ko ari umubyeyi wawe akurera no kumfasha gukweza ishimwe ry'imana kweza indirimbo ndirimba sinazitwara mu nzu nizoshikira benshi ariko avec la radio isanganiro birakunda kuzishikira benshi cyane mu gihugu no hanze y'igihugu mm. nuko rero dusa n'abarangije kino kiganiro ubundi buraririmba twari kumwe na Samuel irindi yitwa “Ndayishimiye afise abagore bangahe Eh, turari kuriwe gutazira mwumvise kandi yuko eh, Samuel yatwigishije ko no muri bibiriya bifite icyo bisigura ba Dawidi icyo bakoze n'icyo bigishije mwumvise ko ataburenganzira dufise bwo ku gice bita kiritike ngo uvuge ujya muntu ugakoresheje amajambo atariyo ngo na dawidi yarabuze ngo ya abantu bitari bwandikwe muri bibiriya eh, yamaze gupanga azogira mu kwezi kwa kabiri hatagize igihinduka nuko rero kiro kiganiro uburundi burarimba eh, um, kino gice kigarukiye ngaha mu kanya muhava muca mukurikira indirimbo zitanu abaririmbyi batanu na Eric Nduwayo indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro reka ubwa mbere na mbere tumaze kumvise kano karirimbo hanyuma tuce tumwakira mu nyubako za radiyo isanganiro ego nkuko mumaze kubyumva dereva dereva dereva ayo namwe majambo agize indirimbo tuguma turabwire buno mwanya tukaba turi kumwe na nyene kwiririmba akaba inyubako za radio sanganiro mwaramutse mwaramutse namahoro namahoro ego kubatabazi mwitwa bande nkuru Eric mwumvise turi kumwe na nkuru Eric mu nyubako za radio sanganiro Eric Nduwa yakaba ari ikintu ndagitegura kandi ariko ndagashikiriza nkaba ndabifuriza kuba najya mukurikirana ibigo biganiro bya radiyo isanganiro ariko rero tugaruke kuri wewe nkuru eric watanguye kuririmba ryari njyewe natanguye kuririmba akayironka kuko sindayigurisha 79 39 25 64 79 39 25 64 niyo nkoresha no kuri whatsapp ego mwumvise ko turi kumwe na Eric Nkuru munyoboka za Radio Isanganiro akaba hejeje kubaha nimero ziwe kuba kwifuza kumufasha ko bashaka kuca kuri iyo nimero kugira ngo bashake kumufasha yankaje nkiri ko nyene ariho nkitangura umva biragoye atanu umuntu agusponsoriza ya gusa turabitegura muri gahunda gusa mba nkeneye nze sohore clipe iri quality urabona ubu video iri quality ntaho bikugeza est que urabona ko koko umuziki uri kurakora ushobora kubandanya neza na cyane cyane ko uh, uvuze ati ibintu by'amakwaliti n'ibiki uno munsi wo gufasha yo kuronka gute uwo ah, kuri paji fesibuke ndiko ni Crofsine ya no kuri Instagram naho nyene ni Crofsine King gano kwifuriza abarundi bose Noel nziza ya bayigize neza abo bitakundiye nabo durabizi tuba mu buzima butandukanye kimwe gusa bose muri rusange Noel nziza hama nkace ndayifuriza kuzotangura umwaka mushashe twese tuze tutangurane Okay, murumva ko natangwe no kubifuriza mbere ya. ego reka tubashimiye kuba mwitabye ubutumire bwa radiyo isanganiro ya namwe ndabashimiye ndashimiye radiyo isanganiro namwe mwampaye akanya kano kanya kuko sose baronka kano kanya Eh, my first love urukundo rwanjye rwa mbere indirimbo bakinye neza kandi umva ko ari indirimbo ifise akanovera rero eh, ni hano dushoboye guhagarikira ikiganiro cy'uno munsi indirimbo zitanu abarinzi batanu mwari kumwe na jewe reka nduwayo nongera ndabashimira ndabifuriza ikaze no mu bindi biganiro bigiye kurikirana cyane cyane ko tugiye gutangura uyu mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nkabashimira abarinzi batandukanye twagiye turabana muri kino kiganiro aha ni ikiganiro uburundi baririmba kigarukiye ndashimiye mwese mwagikurikiye eh, tuzosubira mu ndwiza nk'aya mango eh, bidahindutse turiko turaganira n'uwundi muririmbyi yitwa Emery wo mu mugwi Sharom aho azotuganira ku byerekeye eh, umuziki w'ikirundi